Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այսօր լրատվականն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախորդանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր Արցախի վերածնդի օրն է։ Այսօր Արցախում օթային տագնապազդանշանով քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնական մարզում է անցկացվել։ Երևանում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի հանդիպումն Արցախի պետական նախարարի հետ։ Կայացել է Հարավային Օսիայի նախագահի հանդիպումն Արցախի արտգործնախարարի հետ։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Երևան։ 85 տարեկան հասակում մահացել է բարերար Լուիզ Սիմոն Մանուկյանը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, 31 տարի առաջ Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ բացառիկ պատմական իրադարձություն։ Այն ճակատագրական եղավ ողջ հայ ժողովրդի համար։ Այդ օրը փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական падգամավորների խորհրդի արտահերտ նստաշրջանում հիմնվելով երկրամասի հայազգի բնակչության ցանկության վրա որոշում կայացվեց միջնորդել ադրբեջանական ԽՍՀ եւ հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդների առաջ մարզն ադրբեջանի կազմից Հայաստանի կազմ փոխանցելու համար որոշում, որն Արցախահայության կամ արտահայտության արտացոլումն էր։ Իրավական հարթությունում սեփական ճակատագրի եւ ազատության տնօրինման համար ժողովրդի արդար պահանջի դրսևորումը։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի ազգայնամոլները հնարավոր բոլոր միջոցները ձեռնարկեցին նստաշրջանը տապալելու համար, սակայն ոչ մի բռնություն, սպառնալիք իզորու չեղան կանգնեցնել պայքարի այն ալիքը, որը ծավալվել էր Արցախով մեկ։ Ժողովուրդն անդրտվելի էր իր ընտրության մեջ։ Ազգային համախմբման շնորհիվ հնարավոր դարձավ հաղթահարել բոլոր դժվարություններն ու փորձությունները եւ դիմակայել հակառակորդին, Արցախահայությանը փրկել բռնի տեղահանումից ու զանգվածային կոտորածներից։ Արցախը, Հայաստանն ու Սփյուռքը դարձան կուր միասնություն եւ համատեղեցին ուժերը զինված ճշնամու դեմ։ Արցախի վերածնդի օրվա արդիվ նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Արցախի վերածննդի օրվա արդիվ։ 1988-ի փետրվարի 20-ը մեր ժողովրդի համար պատմական օր էր, որը դարձավ տասնամյակներ շարունակ ուտակված դժգոհությունների եւ բողոքի պորտկումը, անարթարության ճնշումների եւ բռնությունների դեմ երկար տարիներ խմորվող պայքարի կիզակետը։ Այդպես շարունակվել այլևս չէր կարող։ Արցախցին դուրս եկավ հրաπαրակ հանուն սեփական իրավունքների պաշտպանության, հանուն սեփական ճակատագիրն ինքնուրույն տնորինելու, հանուն սեփական հողում ազատ ապրելու եւ հայ մնալու։ Հետագա զարգացումներն ապացուցեցին, որ մեր ընտրած ուղին ճիշտ էր։ Բաքվի եւ Սումգայիթի հայ բնակչության կոտորածները վերջնականապես ցույց տվեցին բռնատիրական Ադրբեջանի իրական դեմքն ու նպատակները, բացահայտեցին Արցախահայությանը բնաջնջելու նրա հրեշավոր ծրագրերը։ Հայ ժողովուրդը միավորվեց մեկ մարդու պես զենք վերցրեց եւ մեզ պարտադրված պատերազմում պաշտպանեց իր հողն ու պատմությունը, իր հավատքն ու արժանապատվությունը, կանխելով երկրորդ ցեղասպանությունը եւ կերտելով փառավոր հաղթանակներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի վերածնունդը համայն հայության ամենանշանակալի հաղթանակներից է։ Դա համազգային կամքի եւ ոգու, ուժի եւ միասնականության հաղթանակն է, հայրենիքին անսահման նվիրվածության եւ սեփական ուժերի հանդեպ հավատի հաղթանակը։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս այս հիշարժան տոնի կապակցությամբ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջարողջություն եւ ամենայն բարիք։ Հավերժ փառք նրանց, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն մեր ժողովրդի նվիրական իղձերի ու նպատակների, հանուն վեհ գաղափարների իրականացման։ Ասված է Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ Արցախյան շարժման ակունքներում կանգնած Բորիս Արուշանյանի հետ մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը զրուցել է այդ նշանակալի պատմական օրվանն առնչվող իրադարձությունների մասին։ Փետրվարի 20-ից առաջ էլ Արցախահայությունը բազմիցս արտահայտել էր մայր հայրենիքին Հայաստանին վերամիավորվելու իր իղձը, բայց միայն փետրվարի 20-ի որոշումից հետո է, որ ԽՍՀՄ իշխանությունները սկսեցին առավել քան լուրջ վերաբերվել այդ հիմնախնդրին։ Այդ են վկայում Մոսկվայից Ստեփանակերտ պաշտոնական պատվիրակությունների իրար հաջորդող այցերը, արժևորելով ընդունված որոշման նշանակությունը հիշում է Բորիս Արուշանյանը այդ որոշումը այնպեսի մեծ ուժ եւ արժեք ուներ, որ արդեն վերևներում հասկանում էին տարը, ինչ են այս ներկայացում։ Բայց փաստորեն դա մեր շարժման նոր փուլ ազդարարվեց։ Հնագես գտնվել Ղարաբաղյան շարժումը սկսվել է հենց 21 թվականին, երբ Ղարաբաղը անօրեն մրցվեց Ադրբեջանի կազմը, բայց պետք է ասել, որ փետրվարի 20-ին նախորդել են մի շարք կարևորագույն իրադարձություններ, առանց նրանց հնարավոր չէ որ փետրվարի 20-ը կայանար։ Դրանք առաջին հերթին ստորագրահավաքներն էին, հանրահավաքները, որոնք իրականացվում էին զարմանալի կազմակերպվածությամբ, պատվիրակությունների այցերը Մոսկվա, որոնք կոչված էին Կրեմլին հասցնել Արցախահայության բաղձանքը, բայց իրադարձություններն անհամեմատ ակտիվ փուլ մտան հատկապես փետրվարի 13-ից, ներկայիս վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցած առաջին մարդաշատ հանրահավաքից հետո, պատմում է զրուցակիցս։ Առաջին միտինգն է Կայանամ քաղաքում, որից հետո արդեն ակտիվ աշխատանք է սկսվում։ Տնօրենները իրար հետ հավաքում են կամ մեր գործանում կամ մեկ ուրիշ տնօրենի մոտ եւ խորհրդակցում ինչ անենք, ոնց անենք այստեղված իրավիճակը։ Ու արդեն միտք առաջանում, որ պետք է սկսել հենց յուղական սովետներից, այսպես շրջանային սովետների նստաշրջաններ, այսպես միջև մարզային նստաշրջան։ Ու այդպես էլ անում փաստորեն այդ մի շաբաթ ընթացքը միջև փետրվարի 20-ը բոլոր այդ этаպները անցնում է։ Ու այսպես եկավ հերթ հասավ արդեն մարզային Իսկ այդ ժամանակ դուք գիտակցում եք, որ առանց պատերազմի հնարավոր չէր լինելու։ Չէ, ճիշտ ասած հիմա ես շատ եմ լսում, բարբեր մարդիկ կուրծք են ծեցում, ես առաջին եմ հասկացել, որ սա պիտի մենակ զենքով արձլուծվի, բան դատարկ զրույցներ են, մի հավատացեք։ Այն ժամանակ ոչ մեկի մտքով չեն անցնում, որ կարող հետո պատերազմ լինի, ինքն լեզվի պատերազմ։ Միան Սումգայիթյան դեպքերից հետո ճիշտ ասած մենք տեսանք որ չէ իրոք արդեն սկսել են մեր դեմ ուժային մեթոդներ կիրառել բայց միևնույնն է էլի հələ չէինք պատկերել որ կարող է վերածել լայնացավար պատերազմը այսինքն արդեն պատրաստ էինք որ ռեպրեսիաներ լինելու դեռ ռեպրեսիաներին պիտի դիմադրես եւ այլ ադրբեջանցիները արդեն ցույց էին տվել իրենց ժանիկները իրենց դեմքը ինչին ընդունակ Դրանց սկսեցինք պատրաստել, ունենք մեր գործարանում, արդեն մարտի սկզբներին մենք սկսել ենք արդեն արտադրել նռնակներ Ի վերջո, ինչպես պետք է լուծվի Արցախահայության ավելի քան 1 դարյա պատմություն ունեցող ազգային ազատագրական պայքարը, որն է հիմնախնդրի վերջնական լուծման իր տեսլականը։ Հայերների ընթացքը մոնականձամբ ես եկել եմ այն համոզման, որ փոխզիջումն այն տարբերակով հնարավոր չի այսօրվա պայմաններում խնդիրը լուծես, որտեղ կողմերի դիրքորոշումները տրամագծորեն տարբեր են, մեկ, երկրորդ անգամ իմ համոզմամբ, եթե Հայաստանը հրաժարվի Արցախից, եթե անգամ հրաժարվի հայտատի խնդիրներից, ցեղասպանության եւ այլն, ես համոզված եմ, որ Թուրքիան չի թողնելու Ադրբեջանը գնա մեզ այդ փոխզիջման, որովհետեւ Թուրքիան ավելի հերրագնա ծրագրերը ունի։ Աստորեն, եթե հաշտության պայմանագիր կնքվի մեր մեջ, անգամ Արցախի կորստի գնով մեկը Հայաստանից սկսելված զարգանալը չէ ուժեղ թափով։ Իսկ դա Թուրքիայի պլանների մեջ չի մտնում, որտեղ Հայաստանը հայցվոր է դառնալու պահանջել ով հետագայում, եթե անգամ այսօր Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվեն ցեղասպանությունից, նրանց զավակները տորներով չեն հրաժարվելու։ Պարզա որ Թուրքիային ձեռնտու չի Հայաստանի հզորացումը։ Ամեն ինչ պետք է անեն թուլացնելու համար։ Այս ամենի ֆոնի վրա ես չեմ հավատում, որ հնարավոր է կոմպրոմիս սրանց հետ։ Իմ դերկորոշումը սա է հարմար պահին անկախությունը ճանաչել եւ միացում իրականացնել, բայց պահպանելով Արցախի ինքնիշխանությունը հայկական բերության կազմում, որտեղ շատ հնարավոր է հետագայում հայաստանաճնշումներ լինեն եւ այլն աստի պատվին հրաժարվել, մենք որպեսզի կարողանանք նորից մեր դիրքը պահենք եւ հզորանանք մաքսիմում։ Այսինքն հուշները չդնենք մեկ ուրիշի վրա։ Մեր հայկական սփյուռքի ներուժը 10-20 անգամ, 100 անգամ ավելին է, քան այսօր մենք օգտագործում ենք։ Այդ ներուժը օգտագործեն ինչպես հрьяաներն են հզորացրել Իսրայելը, հզորացրել մեր հայրենիքը։ Սա է ուղին, ուրիշ ուղի ես չեմ տեսնում։ Յուլիա Վանյան այսօր Փետրվարի 20-ին հրավիրվել էր Հադրութի շրջանային խորհրդի 20-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Շրջանի խորհրդի 77 պատգամավորներից Նստաշրջանի մասնակցում էին 62 պատգամավորներ, որ թույլ է տալիս սկսելու Նստաշրջանի աշխատանքները։ Պատգամավոր Վալերի Միքայելյանը առաջարկեց Նստաշրջանի օրակարգ մտցնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնարամարժ սովետական Հայաստանի վերաբերալու մասին հարցը։ Իսկ Երջանկա հիշատակ պատգամավոր Վալերի Ալավերյանը առաջարկեց Նստաշրջանի օրակարգ մտցնել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարմարժը եւ Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության վերամիավորում Հայաստանի եւ այդ հարցով Շահումյանի Դաշկեսյանի Շամփորի եւ Խալլարի շրջաններ տարիներում հանրակրվա անցկացնելու մասին հարց։ Դաների մեծամասնությամբ օրակարգ մտցրեց Վալերի Ալավերդյանի առաջարկված հարցը, որը եւ ներկայացրեց այն։ Քննարկման արդյունքներով ընդունվեց համապատասխան որոշում, որը պատգամավորների պահանջով ուղարկվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային խորհուրդ, իսկ որոշումը հերագրվեց ՍՍՌ-ի ադրբեջանական ՍՍՌ-ի հայկական ՍՍՌ-ի գերագույն խորհուրդների։ Նստաշրջանի կողմից ընդունված որոշումը մեծ խանդավառությամբ ընդունվեց հավաքի մասնակիցների կողմից։ Նրանք ավելի համախմբեցին, որը եւ պայմաններ ստեղծեց տոկալ դիմակայել 31 տարի առաջ սկսած ազատության ճանապարհին եղած բոլոր փորձիչներին։ Եթերում դուրերի թողարկումն է։ Այսօր հանրապետությունում անցկացվել է քաղաքապաշտպանության ուսումնական մարզում Արցախի հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության կառավարման կետերի եւ բնակչության գործողությունները օթային տագնապ եւ օթային տագնապի ավարտ ազդանշանների դերման դեպքում թեմայով։ Որքանով էին ուսումնական մարզմանը պատրաստ Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցում եւ ինչպես է ապահովել կրթօջախի աշակերտների փորձնական անվտանգությունը Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում։ Դեռևս 2 օր առաջ մեր բջջային հերախոսները մուտքագրել են նախազգուշացնող հաղորդագրություն, որը բնակչության իրազեկում էր, որ այսօր ժամը 11-ից մինչև 12-ը նախատեսված է անցկացնել քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնական մարզում։ Նախազգուշական ցանուցումից հետո հանրակրթական կրթօջախներում սկսվեցին նախապատրաստական աշխատանքները։ Ինչպես մեծ զրույցում հայտնեց Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցի տնօրեն Լաուրա Մարտիրոսյանը, կրթօջախի ղեկավարությունը նույնիսկ չսպասեց վերադաս մարմինների համապատասխան հրահանգավորմանը։ Մենք արդեն սկսեցինք մեր անելիքները, ուսուցչական ոչ կոլեկտիվը այդ հաղորդագրությունը ստացել է։ Հենց նույն օրն էլ երեք առավոտվանից, հենց որ հաղորդագրությունները ստացան, ուսուցչական կոլեկտիվին, դպրոցի աշխատողներին, տեղ աշխատակազմին, բոլորին, բոլորը հրահանգավորվեցին։ Դե առաջին անգամը չէ, վարժանքները հաճախակի բնույթ են գրում, բոլոր դպրոցներում, ինչպես նաև մեր դպրոցում, բոլորս կարելի ասել ըստ խմբերի ու ստողակների կազմավորումները բոլորը գիտեն իրենց պարտականությունը ռեսուրսները, բայց իհարկե յուրաքանչյուր ամեն մի վարժանքից առաջ անհրաժեշտ է եւ կարեւոր է նորից հրահանգավորումներ տալը, նորից հրահանգավորումներ ստանալը, պարտականությունների հիշեցումը նորից մարդկանց եւ դա մեր կողմից արվեց։ Դպրոցի ուսուցիչները նախապատրաստական աշխատանքներ կատարեցին աշակերտների հետ, որ เป զի առանց խոճապի անցնեն քաղաքացիական պաշտպանության ծրագրված մարզումները։ Տնորենի հաղորդմամբ արդեն պատրաստ էր ամեն ինչ եւ տագնապը սկսելուն պես ամբողջ աշակերտությունը մանկավարժների գլխավորությամբ անմիջապես անմիջապես իջավ անվտանգ ու ապահով ներքնահարկ։ Եվ աշակերտական կոնտինգենտի հետ տարվեց համապատասխան աշխատանքներ, դասվարները, դասղիկները յուրաքանչյուրու իր դասարանում, որ เป զի ինչքան հնարավոր է կազմակերպված եւ նորմալ ձևով առանց խոճապի մատնվելու կազմակերպված ձևով իրականացնենք մեր այս վարժանքը։ Դե այսօր ճիշտ է, տագնապի ձայնը, որ ասեն, այդքան լավ լսեցինք առաջի արկերում չլսեցինք, բայց եղավ տագնապը։ Իմ արդյունքն եթե չստանայինք համապատասխան անցան հաղորդագրությունը նախորոք։ Ահա։ Այսօր մենք որքանով ենք պատմում։ Տեխնիկական առումով կարող եմ ասել, աքստոցների կահավորվածության առումով, տեխնիկական առումով անելիքներ կան։ Հարմարությունների ստեղծման, տեխնիկական պահերի հավուր պատշաճի մակարդակի բերելի առումով դեռևս անելիքներ կան։ Փարքաստո մենք երկար տարիներ շարունակ անդրադասում ենք, որ մեր թաքստոցները պետք է հողից էին, պետք է բետոնապատրեին, դա կատարվեց։ Շնորհակալություն քաղաքապետարանին, բայց նաև դա բարդքն է մեր այսօր պատերազմող մեր երկրի գերատեսչությունների բոլոր պատկամարիների բարդքն է, բայց կատարվեց, խորի շնորհակալություն։ Բայց կահավորման խնդիր կա այսօր։ Անելիքներ ունենք, այո։ Ուղիղ ժամը 12-ին, ինչպես նախատեսված էր ուսումնական ուսումնական վարժանքի ծրագրով տագնապն ավարտվեց եւ դպրոցի ողջ անձնակազմը, աշակերտներն ու ուսուցիչները ելան շենքի նկողից։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երևանում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի հանդիպումն Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանի հետ։ Զրուցակիցները կարևորել են հաստատված փոխգործակցության բարձր մակարդակը եւ համատեղ ծրագրերի իրականացման սահուն ընթացքի ապահովումը՝ ի նպաստ երկու հայկական պետությունների շարունակական զարգացման։ Կողմերը համակարծիք էին, որ ոլորտային քաղաքականությունները եւ խոշոր ծրագրերը, որոնք իրականացվում են Հայաստանում եւ Արցախում, պետք է միմյանց հետ համադրելի եւ համահունչ լինեն։ Փետրվարի 19-ին Հարավային Օսիայի Հանրապետության նախագահ Անատոլի Բիբիլովն ընդունել է Արցախի Հանրապետության պատվիրակությանը արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանի գլխավորությամբ։ Արցախի արտգործնախարարը գոհնակություն է հայտնել երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև ձևավորված սերտ համագործակցության կապակցությամբ։ Այս համատեքստում նա ընդգծել է գործնական կապերի պահպանման եւ ամրապնդման կարեւորությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ կանոնավոր քաղաքական խորհրդակցությունների եւ բանակցությունների անցկացումը։ Անատոլի Բիբիլովն իր հերթին հույս է հայտնել, որ երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև ստորագրված համաձայնագրի շրջանակներում եւ ընդհանուր առմամբ Հարավային Օսիայի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության միջև կզարգանա երկուստեք փոխշահավետ համագործակցություն։ Հանդիպանը ընթացքում մտքեր են փոխանակվել կրթության, գիտության, մշակույթի, զբոսաշրջության եւ սպորտի ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացման շուրջ։ Աշխատանքային IT շրջանակներում Մասիս Իսմայելյանը եւ նրա գլխավորած պատվիրակության անդամները հանդիպում են ունեցել Հարավային Օսիայի հայ համայնքի ղեկավար Բերդ հասարակական գազམ་ակերպության նախագահ Վլադիմիր Կուլիջանովի եւ համայնքի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչների հետ։ Արցախի արտգործնախարարին ներկայացվել են համայնքի գործնեայության ընթացիկ ծրագրերը եւ առաջիկա անելիքները։ Մասիս Մայլյանն ընդգծել է, որ Արցախի արտաքին քաղաքական օրակարգի գերակա ուղություններից մեկը Սփյուռքի կազմակերպությունների եւ կառույցների հետ համագործակցության հետագա զարգացումն ու ընդլայնումն է։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Երևան, արդեն կայացել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի հետ։ Միջնորդները Երևանից կուղևորվեն Բաքու։ Հիշեցնենք, որ մարտի առաջին կեսին սպասվում է ԵՀԿ գործող նախագահ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լայչակի այցը տարածաշրջան։ Փետրվարի 18-ի ուշգիշերը 85 տարեկան հասակում վախճանվել է ազգային մեծ բարերար Լուիզ Սիմոն Մանուկյանը։ Նա եղել է հայոց հայրենիքին պատուհասած աղետալի երկրաշարժիչ տուժածներին համահայկական օգնության գործի գլխավոր նախաձեռնողներից ու կազմակերպիչներից մեկը թիկունք է կանգնել նորանկախ Հայաստանի կայացմանը, Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի հզորացմանը Հայաստանում կրթության գործի առաջին հերթին Երևանի ամերիկյան համալսարանի հիմնադրման գործին, Արցախում պատերազմի հետևանքների վերացմանն ու ավերվածությունների առանձնապես Մայրաքաղաք Ստեփանակերտի վերականգնմանը։ Նա ոչ միայն անձնապես բարերարել է հայրենահայության եւ սփյուռքահայության կրթամշակութային մեծագույն ձեռնարկումները, այլև օրինակ եւ խթան է հանդիսացել բազմաթիվ բարերարությունների տարի իրականացրել է բազմաթիվ ծրագրեր թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Արցախում եւ թե Սփյուռքում։ Լուիզ Սիմոն Մանուկյանի ընտանիքին այսօր ցավակցական հերագիր է հղել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հերագրում ասված է. Արցախում խորցավով տեղեկացանք հայազգային բարերար հասարակական գործիչ Լուիզ Սիմոն Մանուկյանի մահվան մասին։ Իր ողջ կյանքի ընթացքում նա մշտապես եղել է հարազատ ժողովրդի կողքին, ապրել նրա հոգսերով, սատարել հայրենիքին, ակտիվ մասնակցություն ունեցել Սփյուռքում հայ ազգային կառույցների կայացման եւ ամրապնդման գործում արժանապատվորեն շարունակելով իր Գերդաստանի հայրենանվեր առաքելությունը։ Լուիզ Սիմոն Մանուկյանի անմիջական մասնակցությամբ Արցախում իրականացվել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող բազմաթիվ ծրագրեր տարբեր բնակավարներում։ Արցախցիներն անսահման եւ անկեղծ հարգանք են տածում մեծ բարերարի նկատմամբ։ Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմանունից խորին ցավակցություն եւ զորակցություն եմ հայտնում հանգուցյալի հարազատներին ու մերձավորներին, մաղթում նրանց տոկունություն եւ ոգու կորով։ Լուիս Սիմոն Մանուկյանի անունը միշտ վառ կմնա նրան ճանաչողների սրտերում եւ մեր ժողովրդի հիշողության մեջ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցերտից, 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։